vært et, eh, eller smal litteratur har både vært tema og prosjekt for nummeret. Så hadde vi lyst til at eh, paneldeltakerne eh, skulle innlede kort hver for seg om hvordan de møter begrepet smal litteratur og forholder seg til det. Så jeg tror vi skal begynne med det. Kanskje vi skal begynne med Martin? Okay. um, <laughs> ja, først og fremst vil jeg gjerne ehm, tak for invitationen. Øh, jeg var selv med og drev lidt tødt på blå øh, nogle af de første sæsoner, og det var veldig stas at blive inviteret med tilbage. Nej, altså, øhm, <clears throat> smålitteratur. Øhm, jeg ante en vis øh, modvilje mot begrebet, når der inviterede mig. Øh, og det er bra, fordi det er et begrep som, som misbrukes, og øh, der kommer masse ubehagelige meninger ut av det. Øh, men likevel så vil jeg si at det ikke er et begrep jeg har de helt store problemer med. Egentlig. Det er brukbart. Det kan øh, fungere. Øh, men jeg tror ikke det kan fungere som en sjangerbetegnelse, f.eks. Det er ikke en bestemt type litteratur. Øh, snarere vil jeg si at det er et sociologisk begreb. At det handler om øh, lesere. Hvem som læser det, hvem som skriver det, hvem som producerer det. Øhm, så sådan set vil jeg kanskje si at det er et begrep som definerer en subkultur. Øh, så for, for å ta livet av en av de her forestillingene, så er det altså ikke litteratur som bare ikke leses av særlig mange mennesker. Vel? Altså, øh, et eksempel kan være Øh, den meget succesrige forfatteren Paul Auster han skrev øh, tidlig i sin karriere, før han egentlig debuterte som romanforfatter, skrev han en øh, kriminalroman som heter Squeeze Play. Og øh, hvis der aldrig har hørt om den, så er det ikke rart, fordi den blev, så vidt mig bekendt, næsten ikke distribueret. Jeg tror, den solgte noget sådan som 20 eksemplarer. <laughs> øh, og han skrev den ligesom på en måned, og det var skikkelig dårligt. Det var, altså, det var ikke engang en god krim, liksom. Øh, men men det er ikke smal litteratur, fordi den kan leses av alle. Det er øh, en bok som, som, ble skrevet nettopp for å være liksom, åpen, folkelig, tilgjengelig. En bok som enhver person med vanlig leseferdighet lesekompetanse kan plukke opp og umiddelbart tilegne seg motstandsløst. Øh, så det vil jeg ikke si var smart litteratur. Øh, snarere for å kunne bruke smart litteratur som et begreb i litteraturformidlingen, som på en måde er det, jeg driver på med, øh, så tror jeg, at man må sige, at øh, altså, det, det, må være litteratur, som på en eller anden måde gør sig vanskelig. Ikke? Som, det, det, må være det, som er definitionen. Som en, øh, øh hvad det, en forfatter, som, som bevidst, eller en, en produktionsform, som bevidst liksom, yndrer sig en opfatning av mainstreamen forrige uke så var jeg i Stockholm, øh, der jeg intervjuet øh, Horace Engdahl, som er leder for øh, Svenske Akademien, som er en sånn bisarr føydal institusjon, grundstiftet av kong Gustav. Uh, i, på 1700-tallet, som, som, i dag er mest kjent fordi den deler ut Nobelprisen i litteratur. Og uh, Engdahl selv, han er han er en, en, selv en ganske bisarr person. Han er øh, kanskje litterært sett det mest konservative mennesket jeg kjenner til. Uh, har det mest konservative litteratursynet. Han, uh, han skiller veldig sånn, tydelig mellom populær kultur og kultur Liksom, and never the train shall meet. Uh, og snakker mye om sånn tidløs kunst og, og, den slags begreper som er vel litt utdaterte i og jeg så også, at han ble sitert i bøkene. Det var veldig morsomt. Øh, på side 5. Det han tørt observerer, at Stendhal solgte 22 eksemplarer. Øh, men han skrev altså for nylig et essay der, øh, som het 'Hørkulturen som subkultur?' spørsmålstegn. og det var altså for ham en dystopisk beskrivelse av, av, den litterære virkelighet vi lever i, nemlig at folk ikke leser høykultur lenger at det er noget, som en subkultur driver på med. Jeg ved ikke, hvor bra det var, men jeg, jeg synes i hvert fald, det her med subkulturen er et veldig nyttig begreb i den diskussionen her. Altså at det, er, det som er smart litteratur er litteratur, som er en sociologisk definitionsmarkør, som, som definerer og defineres av en gruppe mennesker. Så øh, det er en del av definitionen, En annen del av definitionen må være at den gruppen mennesker har en eller annen form for kunstnerisk eller litterær ambition. Hva det egentlig betyder. Øhm, men som I sikkert merker allerede, så er det et utrolig øllent begrep, som, som er hovedsagelig brugt på en social gruppe, altså en gruppe mennesker. Ikke? Så sådan set, så, så bør vi kanskje ikke definere begrepet så alt for mye, fordi jeg synes, sociale begreber er veldig bra å ha øh, så øllende som mulig. Øh, jeg tror ikke jeg skal snakke så mye mer om det. Bare det kanskje interessante spørsmålet er ikke om hva som er smart litteratur eller ikke. Fordi at alt det vi omtaler som smart litteratur, blir på en måte det. Alle her inne leser vel i en eller annen forstand slik øh, folk flest i Norge ser det. Smart litteratur, smale bøker. Øh, så det, det er kanskje ikke det mest brukbare. Jeg tror heller det er verdt å diskutere øh, verdien, den pragmatiske verdien i det. Øh, så jeg tror ikke det er det der med det. Bortsett fra å sige, at øh, øh, det her intervjuet, jeg gjorde med Horst Engdahl, kan der øh, læse i øh, næste nummer af Klassekampens bookmagasin. <laughs> Øh, og vi har slippefest på Litteraturhuset nu på fredag kl. 19. Og jeg vil gerne påminde om, at vi kan, man kan tegne et øh, abonnement på for kun kroner 86 hver måned. Og hvis du er student, kun kroner 71. Klassekampen omsettes. <laughs> tak. Martin. Øh, Susanne? Takk for det. Eh, jeg vil også takke for invitasjonen. Veldig hyggelig å være her. Og gratulerer til Børgen med et eh, godt tema-nummer. Jeg har ikke lest hele ennå, men det ser såpass lovende ut at jeg vurderer å anta det i bokklubben. Det er jo uh, eh, Ja. Jeg vil da også snakke litt om min umiddelbare reaksjon på ordet smal eller smal litteratur. Og det første jeg vil si da, er at jeg leter etter et annet ord for smal. Jeg er redaktør i Bokklubben Epp, hvor målet er å formidle god litteratur til leserne. Og i den sammenhengen så vet jeg ikke om jeg syns det er hensiktsmessig å kalle de bøkene vi har, for smale. For det første fordi man risikerer å sette bøkene i en bås som kan virke ekskluderende for en god del lesere. Fordi det finnes en god del lesere, tror jeg, som anser smal litteratur for å være utilgjengelig for andre enn de spesielt interesserte eller skolerte. For det andre fordi ordet 'smal' i seg selv ikke sier så mye om den enkelte boka det er snakk om, og om hvorfor eller hvordan den er god. Så min enkle, pragmatiske vurdering er da at smal kan være en lite hensiktsmessig merkelapp i en formidlingssammenheng som det. Derfor er det fristende for meg allerede nå å begynne å snakke om såkalt smal litteratur, eller smal litteratur. Men for å ikke måtte ty til leivanførselstegn sånn her hele kvelden, så skal jeg prøve å si noe mer om hva jeg forbinder med begrepet i det man kan kalle salgssfæren og overfor bokhandlere, så tror jeg uttrykket 'smal' gjerne brukes i en vurdering av bøkers salgspotensial eller nedslagsfelt blant leserne. Dette kan igjen smitte over på vurderingen av ulike sjangeres kommersielle potensial, noe som kan resultere i utsagn som 'noveller selger aldri', eller 'poesi er per definisjon smalt'. Og slike utsagn er nok forankret i, forankret i helt reelle erfaringer med bokmarkedet. Men kanskje kan det også resultere i selvforsterkende dogmer, som jeg synes bør utfordres. For det er ikke naturgitt at f.eks. dikt eller noveller ikke kan nå mange lesere. Det finnes også mange eksempler på at bøker som selger forholdsvis, forholdsvis dårlig ved utgivelsen, siden når en rekke lesere kan bli stående igjen som klassikere som en gang gjorde noe vesentlig nytt. Og hos norske forlag vil jeg også si at det utgis en rekke bøker som er smale i denne litt enkle betydningen av ordet som jeg kom med nå. Bøker som selger forholdsvis lite. Det er kanskje de fleste bøker, kunne man faktisk si, fordi bestselgerne er relativt få. Og det er også vanskelig å kalkulere seg fram til en bestselger, faktisk. Selv om Henrik Langland har noen page turner-råd. Eh, men smal litteratur kan jo også brukes som en samlebetegnelse for bøker som er f.eks. krevende, alternative, dyptpløyende, språklig avanserte, eksperimentelle eller ikke umiddelbart forståelige, eller bøker som utfordrer vante oppfatninger, som ikke er formelpregede, eller sier oss noe nytt på nye måter. Og disse bøkene trenger slett ikke å henvende seg til alle og enhver, og bør heller ikke være underlagt noe krav om å måtte selges i stor skala. Men det fins en del bøker av denne typen som jeg tror norske lesere har glede og interesse av å få vite om. Forskeren Cecilie Napi skrev i går en artikkel i Dagbladet om utviklingen av det norske bokmarkedet de siste 15 årene. Basert på boksalg og biblioteksutlån. Fra mangfold til enfold var overskriften. Konklusjonen var at norske lesevaner er dreid fra et større mangfold og spennvidde, klassikere, kritikerfavoritter, underholdningslitteratur, i retning av krim, spenning og underholdning. Og jeg skal ikke banne på at dette er hele bildet av det litterære Norge i 2009. Det foregår bl.a. mange interessante møter, opplesninger og samlinger, som den her i dag. Men Mapi beskriver en ensretting i bokmarkedet som kan og bør utfordres. Så i bokklubben der jeg jobber, har vi fått sjansen til å kunne være med på å motvirke denne ensretningen gjennom å presentere andre bøker enn de antatte bestselgerne. Og derfor er det denne klubben et alternativ. Og slike alternativer tror jeg er nødvendig i den situasjonen vi ser. Jeg har likevel ikke lyst til å kalle denne bokklubben for smal. Vi velger først og fremst studiebøker fordi vi synes de er gode, det kan være Per olof Jenkvists erindringsbok 'Et annet liv', som er en bestselger i Sverige, og som slett ikke er utilgjengelig eller spesielt vanskelig å lese, selv om den er god. Det kan være rumenske Mirza Kartarescos bok 'Orbitor', 'Venstre vinge', som er mer krevende å lese, og som kan betraktes som smal i den forstand at den trolig har et begrenset salgspotensial i Norge akkurat nå. Like fullt, den har vakt interessen til flere enn man kunne håpe på. For å beskrive mangfoldet av bøker som er aktuelle for bokklubben jeg jobber med, syns jeg begrepet 'smal' er for trangt. Så må noen finne på et nytt ord her, skal jeg love at de får en premie. Takk. Uh, ja. Uh. <clears throat> Jeg har vel to punkter som jeg bare har tenkt å legge på bordet. Eh, litteraturen er bred og heterogen. Sammenligner man repertoaret til den litteraturen som når mange lesere, med repertoaret til den litteraturen som når få, så er det den litteraturen som når mange, som framstår som smal, avgrensa, snever og homogen. Men der den i konvensjonell mening smale litteraturen klarer seg helt fint uten den brede, er den brede helt utenkelig uten den smale. Uh, og, så jeg tenkte å bruke Inger Christensen som et eksempel. Uh, nylig avdøde Inger Christensen, uh, hvis bøker er gått i haugevis av opplag, som er lest av veldig, veldig mange, er oversatt til veldig mange språk. Uh, Ing Christensen ble helt rettmessig regna som en nobelpriskandidat. Spesielt de tre siste diktbøkene hennes, 'Det' og 'Alfabet' og 'Sommerfugldalen', er helt utenkelig uten det klimaet Inger Christensen befant seg i på 60-tallet. Som i Danmark eh, har blitt gått under betegnelsen eh, systemdiktning. <clears throat> Som vel egentlig er, er eh, det danske ikke helt uh, presise begrepet for eh, det som andre steder har blitt kalt konstruktivisme, konkret poesi, som heller ikke er et spesielt uh, presist begrep. Uh, poenget mitt er i hvert fall at det som nå blir hylla som en av de den, kanskje den, den, største norske, nei, nordiske poeten etter krigen, er det sånn? <clears throat> det forfatterskapet er eh, helt utenkelig uten eksempelvis eh, brasilianske Noigandres eh, tidsskrifter på 50-tallet. Uh, uten uh, Eugen Gomringers uh, poesi. Ernst Jandel. Uh, det miljøet hun befant seg i med såkalt systemdiktning av f.eks. Helmut Heisenbüttel hadde enorm innflytelse. Og Hans Jørgen Nilsen, som er en av de som kjørte tidsskrifter og var veldig toneangivende der. Eh, dette er poesi som eh, Altså Norgandres-bevegelsen, som i praksis var to brødre. Haroldo Dux Campos og det husker jeg ikke han andre. en til. Men uh, de er kjente, store, vel ansette poeter i Brasil viktig del av den kanoniserte brasilianske litteraturhistorien. Eh, når noen forsøker å gjøre noe som minner om noe av det de gjorde i Norge, så blir det avvist som et eh, sidespor som heldigvis eh, eh ble avslutta på 60-tallet. Eh, ja. E-, egentlig ganske enkelt. Altså Inge Christensen har eh, skrevet bøker hvor hun har tatt med seg innflytelse fra veldig, veldig mye som uh, vanligvis blir regna som uh, ja, sånn avantgardistisk, smalt, utilgjengelig uh, kun for de ytterst, ytterst, ytterst få. men som samtidig bygger veldig på det, kombinert med Kanskje at hun er mer lyrisk enn en del av de andre av de jeg nevnte var. Men likevel. Altså, den brede, det som når ut til få, greier seg ikke uten det smale. Det smale har eh, levd lenge og greid seg veldig godt uten det brede. <clears throat> Det andre eh, poenget jeg hadde tenkt å ha opp, litt sånn som kommer i etterkant av Bendik Wold hadde en eh, tekst i vinduet 207. Uh, hvor han uh, på, på, et vis forsøker å stille poetene til ansvar fordi at de selger så ja, når nårete så få. Uh, jeg har tenkt å lese det første avsnittet. Det heter seg at poesien er i krise. Den leses ikke, den forstås ikke. Den har ingen samfunnsmessig betydning. Diagnosen stilles av poetene selv plasseres ansvaret som regel på en av formidlingsinstitusjonene. Skoleverket, litteraturvitenskapen, media. Særlig sistnevnte. Men kan det tenkes at samtidspoesien har seg selv å takke? At uføre er selvforskyldt? Altså at samtidspoesien har seg selv å takke. Det er samtidspoesien i motsetning til den som har vært før. Man formode. Ikke sant? Og den har ingen eh, samfunnsmessig betydning. Den leses ikke, den forstås ikke. Tilfeldighetene vil at jeg eh, har et vindu fra 63 også i hylla. Redigert av Ben Skjulerud. Der har eh, Willy Dahl en artikkel som heter 'Poesien til regnskap'. Jeg tenkte å lese Hun er da 47 år gammel. Sånn. Jeg tenkte å lese første avsnittet der også. Uh, det er ikke sant at norsk lyrikk i dag gjennomlever en ung og stormende gullalder. Det er ikke sant at våre lyrikere er pionerer som erobrer ny erkjennelse, og at det derfor er rimelig at publikum ikke er med ennå. Det er ikke sant at litteraturhistorikerne om 50 eller 100 år med ærefrykt vil åpne de tynne hefter ubegripelighet som i dag ligger usolgt på bokhandlediskene. Og det er aller minst sant at de unge poeter er miskjente genier som forfølges av reaksjonære kritikere. Aldri har norske lyrikere vært så anerkjente som i dag. De anerkjenner hverandre i nær sagt alle aviser og tidsskrifter de har. Den tunge og mistrøstige sannhet er at det står ualminnelig skralt til med lyrikken vår for tiden. Ikke bare er den sosialt overflødig og menneskelig kontaktløs, men også rett og slett dårlig. Eh, Strengt tatt så sier Bendik og Ville Dahl nesten akkurat det samme. De bruker nesten akkurat samme ordet. Uh, og i forhold til en sånn eventuell diskusjon om smalt, bredt og det underliggende kravet om at man skal nå ut til folket, eller nå ut til leserne, så har jeg bare sånn altså litt spørsmål. Når i all verden var det diktet eller den litteraturen, den litteraturen faktisk gjorde det? Det, finner, det er eh, og man snakker om, og Bendik som snakker om at eh, poesien er i krise. altså Den har vært i krise i 150 år. Litteraturen har vært i krise i 150 år. Det er veldig få som leser den. Med unntak av noen veldig få titler. Det er eh, Litteraturen beveger seg ja, et litt annet sted enn det er veldig mange vi har. Men, takk. Det var kjempegøy. Tusen takk til alle sammen for veldig fine innledninger. Vil dere kommentere noen av, noe av det de andre har sagt? Eller er det noe sånt? Ja? Jeg kan bare reagere eh, på at uh, dette onde blikket du sendte mot meg når du så jeg er sånn en kritiker. Ja, jeg gleder meg til solen. Øh, ja, nei, men uh, ja, du må desværre øh, afmontere din, øh, din glæde, fordi at, øh, jeg er jo egentlig veldig enig i det, du siger. Ja, desværre. Så, øh, men, øh, og jeg kan jo egentlig bare øh, sige, at 1962 jo også var det året, hvor Ars Moriente kom ut, som vel er et av de vigtigste norske etterkrigstids poetiske værkene. Så jeg tror, øh, godeste ville i dag ikke helt har fat i den rigtige ende. Men når det er sagt, så tror jeg at Pål tar tak i noe veldig viktig med det her om det brede klarer seg ikke uten det smarte. Uh, og jeg tror det er en viktig del av vår uh, øh, litterære syklus nå, at det er en sånn dynamikk mellom det som når ut til mange, og det som når ut til få. Uh, og at forfattere leser de smarte tingene. Jeg tror vi ser det i, i, i vår tids bestselgere. Tenk bare på Øh, Gønne Løjehøg, som jo lige har nådd ud til det samme. Til, til sit store gennembrud med en masse folk. Jeg Susanne har givet hende et par noget. Øhm, øh, hun er jo, øh, som du ser, helt utænkelig uden alle de her små, smarte bevægelser. Så der tror jeg, vi er inde på noget. Altså, hvad er de smarte bevægelses nytteværdier? kan svare på hva en del litteratur gjør. Uh, da kan man også tenke i forhold til Ingen Christensen, for så vidt. Og, og, og denne såkalte systemdiktninga. Uh, eh, som ikke primært har noe nytte i forhold til bredde, sånn, men, altså, men uh, det de forsøkte i Danmark, var jo var, uh, i motsetning til å da tenke poesien eksempelvis som, som uh, uh, jegets jeg sånn, filtrerer eh, en eller annen virkelighet og gir uttrykk for det, så, så, så det, bare en måte å tenke at hvordan man former språket Språkbruken er en måte å framstille en verden Det er en måte å gå inn i verden Det er en måte å, å vise verden på. Og, uh, og, jeg tenker at litteraturen, og det er ofte det som blir regna som den smale, den litt uh, utilgjengelige eller nye eller innovative, eller kall det hva du, er, hva du vil, det er jo det den faktisk gjør, er, er at den, den viser en ny måte å være i språket på. Og dermed også en, en ny måte å nærmest distribuere hvordan vi snakker om verden på. Vi, og, og, det er det, det, er det litteraturen gjør, da. Primært. det, det er skal man snakke om at litteraturen har en oppgave eller at den har noen uh, funksjoner, så er det, er det, der, det er det den primært gjør. liksom. Jeg tror det er, og det, det er noe med altså, Plotter opp noen bestselgere og, og, sånne ting av det, men så skal man snakke om uh, den derre utforskninga, nærmest, eller den, den uh, utprøvinga av språklige, og, hva, hva, og hvordan andre former for språk, andre måter å bruke språket på, kan eh, åpne opp noe rom i huet på deg. Liksom. Altså, det er enkelt og greit. Det kan jeg om et tema her igjen. Um, så det du sier på en måte, Pall, er at krisen er konstant og en del av litteraturens vesen og sånn som den Altså, kris, Krise er jo der så lenge, man, eh, så lenge kravet er at uh, litteratur skal nå ut veldig bredt så blir det en krise at den ikke gjør det. Der var en eller annen som sagde, at øh, litteraturen alltid er krise. Øh, det er vel sant, Der er alltid noen som sier åh, I er krise. Forfærdeligt. Så øh, det... Ej, men jeg, jeg, har, jeg har vel litt sånn Øh, kanskje et mer øh, pragmatisk syn på litteraturen. Jeg er veldig enig i det du sier, Pål. Jeg er uenig i det i det hele tatt. Øh, sånn sett. Øh, det, det, er riktig at litteraturen som som du siger, distribuere om forskellige og udforske forskellige måder at snakke om livene i vores verden på. Øh, men jeg ser jo også på litteraturen som en Ja, for det første en del af et økonomisk system, ikke sant? som altså et materielt system, og for det andet en, som en retorisk ytring. En kompleks og mystisk og mærkelig retorisk ytring, som vi ikke helt forstår, men en retorisk ytring nonetheless. Uh, så spørgsmålet om øh, effekt. Altså, altså, der var en veldig fin formulering i lederen til, til Bergen. Der, for den der, hvis en, øh, hvis en øh, bok ligger på en palle i skogen, og ingen læser den, eller ingen kjøper den, husker jeg ikke hva det så øh, øh finnes den der. Ja. Er den der smal? Ja, den der smal, der var den. Uh, og det er vel uh, Der er den vel så smal at den ikke findes. Så øh, ja, ja. Nok om det. Jeg ville bare tilføye at dette krisesnakket også kan kanskje tyde på at en del gode bøker først blir bredt distribuert senere. Altså samtiden får ikke alltid øynene opp for det, rett og slett. Og jeg er også enig i at det er viktig med eh, muligheter til å eh, skrive fritt, eksperimentere og utforske. Og det er, kan være eksperimenter eller øvelser som slår inn i andre typer bredere verker senere. Så jeg er enig der. Mm. Og for, og for å komme tilbake til øh, Inger, Christensen, Inger Christensens uh, øh, siste øh, diktsamling var 'Sommerfugldøgnen', som er en, uh, en klassisk sonettekrets. Uh, veldig vakkert verk eller som, som helt stringent følger som den klassiske sonettesyklusformen. Uh, så sånn sett så er hun jo også et produkt av øh, gamle tiders poesi, som betragterscenen, sonetter og alle de her klassiske italienere, øh, som har blitt popularisert og genfortalt og formidlet gjennom så mange år. Kan jo nevne, apropos Inger Christensen, at øh, hun i Bøygen refereres til to steder. Øh, både øh, i kategorien bred, øh, øh, fra Gitte Mose og mens Åsa Røkkum har skrevet en artikkel eh, om eh, at hun skriver om Ingrid Christensen, men hun skriver om en liten roman som heter 'Adsorno'. Mens begge stedene i Bøygen så er, eh, går Ingrid Christensen under bred. Men det sier kanskje mer om Bøygen enn om Ingrid Christensen. <laughs> Nei, men Det er interessant å snakke om smal som eller som en temporær størrelse. At smal er det ikke alle har oppdaget. Mm. Men det er jo veldig mye litteratur som eh, forblir eh, smal, da, hvis man skal kalle den det. Hvis det betyr at folk ikke leser den. Er det liksom en gyldig eh, definisjon, holdt jeg si? Eller det, smal er det som leses av få? Eh, jeg mener i hvert fall at det er slik ordet brukes i den norske bokbransjen, i hvert fall. Ikke bare slik, men slik har jeg observert det. Og det er det mange forbinder med det. Så kan man si at det kan også bety helt andre ting. Og ja kan, Er det positivt eller negativt betont? Det kommer an på hvem man spør. Men jeg tror nok at uh, det brukes i den sammenhengen til å vurdere salgspotensial. Selv om det også kan bety helt andre ting. Mm. Ja, altså jeg tror det er helt helt riktig at sige, at et smalt begreb er sådan, totalt historisk betinget, som alle litterære liksom, begreber egentlig er. Ikke sant? Øhm, Kåre Sengdahl, som sagt, han snakker i nummeret deres og internitten Enquete om, øh, at øh, Stendhal solgte 22 eksemplarer, og i dag så er han oversat til så at sige alle verdens sprog og blive læst av øh, ufattelig mange mennesker, til trods for, at han er en sådan ganske obskur fransk øh, forfatter på, jeg husker ikke, når han dæbte. Øhm, så det er jo noe med, at som, ting blir absorberet, ting forandrer sig. Ting, som var øh, utænkelige for, for 200 år siden, er helt mainstream i dag. Samtidig så virker jo øh, de græske tragedierne, som var totalt mainstream. Ikke? Altså alle i den græske bystaten var så på græske tragedier. Det var, ligesom, det var, det var folkefestivalen. Og i dag så er det jo noe som læses av utrolig få mennesker. Øh, det er blitt smalt igen. Til trods for, at det er en del av det, helt, liksom, det dypeste laget av vår skriftkultur. Men så smal sier ikke noe om verket. Det sier noe om eh, det, jeg, jeg, jeg, mener at det er sosiologisk grep. Det er kun liksom, det avhenger av, av eh, historiske eh, og materielle og sosiologiske krefter. Ja, jeg mener jo også at man heller må ty til andre ord for å beskrive bøkene. Uh, men jeg vet ikke. Tenker du noe om det, Pål? Jeg tenker at det, det, har jo med økonomi å gjøre også. Altså, uh, Norge er jo en særstilling i forhold til uh, hvordan uh, litteratur blir distribuert. I nær sagt alle andre land så er veldig mye litteratur som per definisjon kun blir distribuert i små opplag uh, innafor ja, engere kretser. Altså. Det, det er, USA er veldig veldig få diktsamlinger som, eh, som, eh, eksempelvis som går ut i noen store opplag på noen store forlag i USA. I Frankrike er uh, eh, fins noen få forlag. Veldig mye poesi blir distribuert via gallerier, via altså, Du har helt, helt andre typer uh, kretsløp. Uh, og, og, og, det, og, det, igjen, altså det, det er visse altså, ikke, ikke, at det liksom det, det er noen viss type litteratur som, som, per definisjon vil befinne seg Med mindre man ikke blir støtta som, sånn sånn i Norge, og det går 1000 ekstra bibliotekene, som, som, vil befinne seg innafor et lite, veldig avgrensa kretsløp. Og antageligvis aldri nå ut, aldri bli klassiker eller noe som helst, men det er, eh, det er en del av, av litteraturen, liksom. Men samtidig så har jeg jo øh, for eksempel ny poesi, som er mm, forresten, hvis dere ikke har vært inde og se på det, så bør der tjekke ut. Øh, flot øh, nettsted, som Pål vedligeholder. Har jo, som du selv sier, flere lesere enn øh, har eksempler er eksemplet du brukte? Jeg husker ikke, men øh, det blir lest av veldig mange. Det blir lest av veldig mange. Flere enn en, en, en gjennomsnittlig norsk Ikke Selv i hvert fall. Ja. Mm. Det er. Men eh, jeg tenkte på at Eller vi har tenkt dette med nummeret, fordi er smal på en måte Er det en intensjon fra forfatteren, eller kan det være det? Er det liksom Nå skriver jeg noe som jeg håper får en dårlig plass i bokhandelen og sånn. Eller er det kvaliteter i verket? Eller er det liksom på mottakersiden, hvor vi på en måte bare har så behov for å kalle noe for noe, og da særlig kanskje innenfor kritikken, at vi trenger eh, at det blir en, sånn, en unnskyldning fordi vi ikke helt vet hvordan vi skal møte i forhold til tilgjengelig litteratur, som dere snakket om? Jeg har gitt ut en bok i 50X. 50? Altså. Som du hadde sydd selv? Nei. Han <laughs> syr bøkene. Ikke som jeg har skrevet, men Det er et flott bilde av Pål i, eh, i Dagens Næringsliv, hvor han sitter og syr, syr på en bok. Jeg tenker på um, Øh, verdensforfatteren øh, Thomas Espedal han, øh, han, har sagt mange mange ganger i, en række forskjellige intervjuer at han, han skriver ikke for en leser. Han skriver for seg selv, og han skriver for språket. og Han sitter på skriverommet, om liksom, språket er en som går. og og han uh, siterer Montaigne, som sier 'farvel, leser' på første siden. Ikke sant? <laughs> og uh, det som, man, man, som slår en når man leser både Montaigne og Espedal, det er jo at det er en slags øh, retorisk strategi. I øh, Montaigne var det en retorisk strategi i værket, og for Espedal så er det kanskje mer en retorisk strategi i offentlighet. Og han har også slått er ikke super bredt, men han har slått litt hjem. Han har fått en, øh, en del store priser og sånn. Så har fundet en del lesere. Og det, det er ikke det, men det er som der, jeg tror han er veldig flink på å, å spille på, på offentlighetsbegrepet og late som om han er smalere end han egentlig er. Og, mm. Jeg tror jeg kom på ett eneste eksempel av, av noen som virkelig har brukt <clears throat> Jan Aar til uh, egentlig ingen lesere. Det er Vito Aconci i tidsskrift som på 60, slutten av 60-tallet redigerte tidsskrift som het Zero to Nine. <clears throat> Kom i seks numre som med Barbara Guest. Uh, I ett av numrene så står det en tekst også, som er også, En av sidene er én linje. det er trykt i tre, det tidsskrift ikke 300 ekstra. Sånn. Og dette verket, eller den teksten består av 300 linjer, og du finner én linje i hver av eksemplarene. Men det er det eneste jeg kan komme på. Det er også, der er også en novelle som heter 'Skin'. Øh, som ingen har lest, bortsett fra de 300 menneskene som har fått tatovert ett av ordene på sin krop. Var det inngangsbilletten? Det var inngangsbilletten for å få lov til å lese novellen. Så den finnes som en sånn omvandrende novelle. Så det, det er, eh, ideen er liksom at eh, når de begynner å dø, så skal de komme i hverandres inngravelser. Og en setning, en setning, og et avsnitt skal møtes og, eh, og ha, ha, fest sammen. Ja. Det, det, det fins en annen side ved det. Uh, og, og, det er uh, Eksempelvis så er uh, norske bokmarkedet er regulert på en sånn måte at for det første så må en bok ha minst 48 sider, som er EU-standarden, for å kunne bli regna med til innkjøpsordninga. Eh, det krever, og det krever i praksis at eh, altså det ligger, legger visse føringer på, på, på litteratur. Eh, og eksempelvis Attåt og også Håpress, og Gassblad, altså flere har, <clears throat> har i prinsippet gjort bøker som, eh, som jobber med andre typer formater, da, tenker jeg. Eh, men, men, men, det er jo altså Eksempelvis gjorde vi på eh, var med å redigere en sak på, på H-press, hvor vi inviterte ni skandinaviske poeter. Tre fra Norge, tre fra Sverige, tre fra Danmark. til å gjøre hvert sitt ark av 30 ganger 90 cm. Det ble trykt i Og så ble arka lagt i en eske og trykt i 500 X. Men det, det, det er i prinsippet et veldig avgrensa prosjekt som, som aldri i verden kommer til å få noen stor distribusjon. Og nå er det faktisk utsolgt, men det har tatt sin tid. Uh, og jeg tenker, og, og, der er jo det Der blir det en del av Altså man, man vet hvem Altså man henvender seg til en type lesere som er den type lesere som vil oppsøke den type utgivelse som uh, og, og man får også da en mulighet til å spille Altså man kan ja, spille på en del referanser. Man kan Så, så det er jo også noe med at, at uh, ved å tenke uh, type utgivelser som uh, de store forlagene rett og slett ikke gir rom for, da. Eksempelvis uh, imperativserien til Håpress, f.eks. Så, så, så, så ja, så, så kan man, man, kan på en måte ville gå inn i en sånn kontekst fordi at nettopp i den konteksten kan man få fram en eller annen tekst som, som det ikke er, er, plass til, eller som ikke er distribusjonsmulighet til, eller som rett og slett i, i det, det, normale kretsløpet. Så det, det, det går an å bruke det, altså. Og det kan virkelig få, få til et eller annet. Noe annet. Det kan utvide litteraturen. Ja. Det smale som fortropp? Nei, jeg, har, jeg har så trøbbel med sånn eh, framskrittskrevende utvidelse. <laughs> Enda bredere. Ja. Men er det ikke en fare for at øh, denne typen litteratur blir, som jeg sa i innledningen, en subkultur? Altså det blir en, en, subkultur som i den forstand at den ekskluderer øh, seg fra, fra en, en, bredere offentlighet. At, liksom, at øh, de menneskene som driver i den, og selv om det er interessante ting fra dem, øh, og, og jeg selv stor glæde af meget af den litteraturen, som jeg selv kalder for småren, og så er der ikke nogen af de mennesker, som, som ekskluderer sig fra en, en større offentlighet, får den en gennemslag? Mener du? Øh? Uh, ja, på grunn av visse vinduer også. Det, det, det, er ikke noe den blir, det er noe den er. Uh, <clears throat> men derfor har jeg lyst til å, den derfor jeg lyst til å slenge tilbake igjen. Da. Fordi, fordi dette her er nettopp en sånn Eh, forestilling som, eller en motforestilling som dukker opp veldig ofte. Uh, eksempelvis uh, eh, igjen, min forlegger, Bendik. Som, ja, det har vært en av hans kjepphester. Poetene skal ut og forklare seg. ikke sant? Uh, og kanskje det grelleste eksempelet da, hvor, igjen her, hvor han bruker den siste setningen i et tolv sider langt intervju med Gunnar Wærnes, som kanskje er det mest gjennomarbeida intervjuet jeg har sett med noen eh, norsk poet de siste ti åra, hvor Gunnar virkelig forsøker å forklare seg. Så den siste setningen er 'fuck offentligheten'. <clears throat> Og den tar eh, Bendik ut og skal da liksom som et slags bevis på at Gunnar ikke vil forklare seg. Uh, <laughs> og det er noe med så, øh, Ikke kall det, kall det subkultur, liksom, men, men uh, samtidig, altså. Vi har gitt ut den her. Den eh, fikk vel knapt én anmeldelse i eh, norske aviser. I den ble laga til eh, Litteratur- og poesifestival i 2007. Det, sånt, det, vi får i stedet, er, er, hvorfor forklarer dere ikke? Dere må forklare dere. dere må, ikke sant? Mm. Det, de er der. Vi har lagt ut masse essays. Altså, når vi gjør nypoesi, så legger vi også ut en masse kontekstualiserende essays altså, og det er, det er, noe med den altså, hva, hva eh, jeg lurer, Så jeg lurer litt på hvor, hvor går den, den overgangen liksom, fra, fra, det å ikke ville Eller det å ville være subkultur til det å hvor, hvor er det vi kommuniserer på feil måte? eller jeg siger ikke, at I kommunicerer på fejl måde, men altså man kan jo samtidig, hvis jeg nu skal, ligesom, øh, jeg fik det som et opdrag øh, fra øh, flere snakkere før den her, og, og, øh, og komme ud og komme ud mod smålende litteratur. Det synes jeg er litt vanskeligere, men, fordi jeg er jo egentlig veldig for smål litteratur. Øh, men, øh, men altså, der er jo noget... Også det er den bra bokkel. Ja, jeg, jeg må, jeg, må, der må blive uenighed, så jeg snart lader, så går det ikke. Ej, men altså, den, den boken her er jo, øh, den, og den er godt, og jeg har læst den selv. Meget af den i hvert fald oversatt den. Jeg har faktisk oversat, ja. Jeg står faktisk trygt i den der. Det havde jeg glemt. skal du have. Øhm, øh, men der er jo noe med, at liksom, hvem er de her kontekstualiserende essayene skrevet for? Altså, når du gir ut en modstand som det her, er det ikke afskrækkende? Ikke? man kan alltid komme med sådan øh, kulturelle markører. Ikke? Så der er noe med, at øh, den boken der eller murstenen, eller hva man skal kalle den. Altså Uansett hvor flott den er, og den er veldig flott, så er det også en øh, element av øh, demonstrative liksom, øh, kulturdannelser. Er du ikke enig i det? Jo, jo. Den er ganske demonstrativ. <laughs> men, men, samtidig, men, det er noe med rolle, rollefordeling her også. Altså. For, liksom, for, det er noe med for, øh, Jeg får av og til en følelse av at, av at øh, den rollen som blir altså For at man skal uh, bli godtatt som en aktør i den såkalte offentligheten, eller at, at, man skal gjenkjenne en vilje til å delta, så, så må man gå inn og måte, skrive i avisene på avisenes premisser. Og det, er noe med den rollefordelinga der som jeg ja, jeg er ikke helt bekvem med den. Og jeg tror, og det er, det er vel heller ikke litteraturens oppgave på en måte å, å å bruke, nødvendigvis bruke det språket. Ikke sant? Som jeg var inne på, så det, er, det, det litteraturen holder på med, er den, den gjør noe annet. Den skaper viss type andre rom, liksom. Og det, det ja. Susanne? Jo, da, da, vil jeg jo spørre om om du liker å ikke tro at denne litteraturen kan formidles i eksisterende medier? Jo, jeg tror det. Ja. Godt å høre. <laughs> Eh, Nei, jeg bare tenkte litt apropos dette med om forfattere skriver eh, for et publikum, eller, eller har en leser i tanken eller ikke. Skal ikke jeg spekulere for mye om hva forfattere tenker. Det kan sikkert være så mangt. Men eh, jeg snakket en gang med den danske poeten Søren Ulrik Thomsen, som vel på det spørsmålet reflekterte rundt det, sa at det er vel på en måte begge deler. Man skriver for seg selv ikke for sin skrivebordsskuff når man er en etablert forfatter. Men eh, ja, heller ikke bare med et publikum i tankene. Og jeg må også si at jeg syns det er bra at det foregår andre typer initiativer og tiltak utenfor de store forlagene. Eh, som ja, HPS sitt eksperiment, eller sin utgivelse, i dette nye formatet. Og det er det heldigvis også rom for i dagens Norge. Jeg tror også det er støtteordninger som, som også kan omfatte det. Og det er ja, alt trenger heller ikke måtte presses inn i en formidlingskanal. Der, på en måte. Det er jo slett ikke nødvendig. Samtidig vil jeg jo si at også i etablerte norske forlag så er det rom for ganske mye. Som jeg sa i forhold til min snevre definisjon av smal som salgspotensial, så er det veldig mange smale bøker som utgis. Og jeg tror også fra redaksjonelt hold så jobbes det like seriøst med ja, alle sjangre. Som med antatte krimromaner, eller antatte bestselgere, f.eks. Så forholdene er egentlig ganske bra her, vil jeg påstå. Mm. Um, innkjøpsordningen og sånn, Pål. Jeg så du var ute på hjemmesiden til informasjon. er bloggen til Ture Andersen Lekse var det vel? Ja. Da sa du noe om eh, hvor godt vi hadde det i Norge, men allikevel hvor eh, lite Norge ble når eh, de store forlagene også eier bokhandlene. Um, og om innkjøpsordning. Er, er, det noe litteratur som er for smalt for innkjøpsordningen? Altså, det, er, det er vanskelig å si. Så jeg tror, eh, det, For meg så virker det som innkjøpsordningen egentlig er ganske fleksibel i praksis. Men uh, så Men egentlig så er det sånn at, at eh, titler skal kunne bli nulla hvis de er uklare sjangermessig. Men det i praksis skjer, det, det vet jeg ikke. Men, men Nei, det, det har med lengde å gjøre. Altså de få, de få eksemplene på lengde, altså de få eksemplene som er som over de formelle kravene, øh, hvor der faktisk er diskusjon om kvaliteten, blir ofte veldig store diskusjoner. F.eks. Øh, Øyvind Odlands konfliktrett, som, som, ble nullet, og som øh, mange mente var en viktig og interessant roman. Den, det blir der stor diskusjon om, i alle fall. Men øh, jeg tror, det mest farlige med indkøpsordningen Der er masser, masser av problemer. Men et av problemene er jo nettopp det her med lengdekravet. At Flamme Forlags singler eksempel ikke blir kjøpt inn, til tross for at de er liksom, interessante og litteraturhistorisk viktige dokumenter. Øh, er et problem med indkøpsordningen. Og det er bokstavelig talt for smart. Der er for få sider i den. Mm. det. Ja, man kan være sjangersementerende. Altså mm, det som ligger mellom en novelle og en roman. Hva hvor skal det plasseres? Så der eh, kan det oppstå problemer i kategoriseringen. Mm. Det er bare for å ikke gjøre altfor stort poeng ut av det. Altså, de kan også gi støtte til utgivelser. Ikke sant? Så, så, Kulturrådet er veldig fleksibelt. Mm. Kort og godt. Jeg tror, vi det er bedre i Norge enn jeg tror, altså, på mange måter. Men, der, men der, der, er masser av ting man kan gjøre for å reformere innkomstordningen. Eh, jeg ser at klokken er ganske mye eh, allerede. Eh, jeg lurer på om vi skal se om det er noen spørsmål fra salen. Skal vi? Er det noen som har noen spørsmål? Jeg har et spørsmål. Ja. Er det mulig å forene høykultur med populærkultur? Det mest nærliggende eksempelet jeg kjenner på at kan lykkes med det, jeg har jeg ikke fra litteraturen, jeg har fra musikken. Med plata Sartre Pepper til Beatles hvor Beatles med den plata satte en helt ny standard for hva popmusikk kunne være. Eh, den plata også samtidig den toppet jo salgsstatistikkene i USA i flere uker. Og jeg kjenner ikke noe tilsvarende eksempel fra litteraturen hvor f.eks. seriøs diktning kan få samme utbredelse som det da Vinci-koden fikk i sin tid. Noen som har lyst til å svare? Jeg mener absolutt det er mulig øh, eh, å forene populærkultur og høykultur. Egentlig så syns jeg det er en veldig kunstig skille jeg tror at uh, øh, veldig mye av det som vi i, i gamle tider ville kalle høykultur, i dag utspiller seg nettopp i populærkulturen. Jeg tror mange av de viktigste romanene i vår tid ikke er smale og rare ting. Toppkvalitet finnes overalt ja. Uh, og det handler bare om hvorvidt uh, litteraturen har en god, liksom en, en god påvirkning, eller ikke, om det er godt, uh, godt skrevet, om det er godt tenkt. Øh, samme altså, film. Øh, derfor jeg synes jo øh, utrolig meget populær musikk er øh, utfordrende på den måten. Sånn sett tror jeg at vi lever i, i den, sånn, den klassiske ideen om postmodernismen er jo at høykultur og populærkultur smelter sammen. Og jeg mener at øh, den perioden lever, i, lever vi i i så stor grad at skillet er blevet kunstig at det ikke finnes længere. At det er blevet uoverskuelig å ligesom sige, at det finnes ting på den ene side og ting på den andre siden. Mm. Øh, der finnes ting, som er højkultur, som absolut ikke er populærkultur, men jeg tror også, det finnes en hel masse ting, som er begge deler samtidig. Lad Ja. Hmm, ja, unnskyld, jeg er litt forkjølet, men jeg skal prøve å snakke høyt. med Uh, ehm, jeg har et uh, spørsmål til vår danske venn her. Uh, du snakker om eh, smal litteratur som sosiologi, altså i et sosiologisk perspektiv. Eh, og da dalsk subkultur, og gjerne noe som er tilhører vår tid, da, sånn jeg oppfatter det i hvert fall. Men hva med f.eks. et verk som skapt menneske Messias av Wergeland? Har ikke det noen som, altså har det noensinne vært lett? Eller kommer det til å bli det? Og er det et godt verk? For jeg, for jeg, jeg, jeg, jeg, jeg har ikke lyst, må jeg innrømme. <laughs> Øh, jeg, hvad hedder det, jeg skylder på mit danske ophav. Øhm, nej, men øh, absolut, der findes jo værker, som er gode og som ikke er brede. Altså det er så det eneste, som bedømmer, om litteraturen er godt, er, er god i mine øjne, er om den er, ja, om den er godt skrevet og godt tænkt. Og, øh, og jeg tror egentlig ikke, du kan definere det på nogen anden måde, end, det, end om det har et godt, altså en, en positiv effekt på personen, som læser den, personen eller, eller samfundet som helhed. Øh, jeg er litt sånn utilitaristisk sånn sett. Jeg tenker at uh, den beste øh, litteraturen egentlig også er den litteraturen som forandrer mest til det beste. Men uh, det er jo et utrolig uh, <laughs> utrolig vanskelig ting å snakke om. Da. Ja. Men, uh, det tenkte litt mer på meg at det var ikke opplært. Det er kanskje også at er det ikke da noe i litteraturen selv som også kan på en måte tilhøre det vi karakteriserer som smak, og ikke rent være noe rent sosiologisk? Nej, det vil jeg ikke sige. Nej, fordi at øh, det som, altså, en bog, som ingen læser, har ingen effekt, vel? Øh, det handler alt sammen om historisk kontingente faktorer, ikke sant? Hvem er som læser det, i hvilken kontekst, i hvilket samfund, i hvilken historisk kontekst. Øh, jeg tror ikke, der findes noget sådan som kvalitet i sig selv. Jeg tror, alting afhænger af øh, historiske øh, spørgsmål. Ja. Jeg er ikke nødvendigvis enig. Altså. Jeg tror, uh, Pål er gammeldags av deg. Nei, nei bare, det er noen kvaliteter. Jeg tror det er noen kvaliteter ved litteraturen som uh, Kanskje heller det. Noen kvaliteter uh, vil uh, være veldig komplekst og historisk avhengig, mens det er noen andre kvaliteter som kanskje ikke nødvendigvis er det. Kan du peke på en? Ja, O-ene hos Manuel og Kar. Smarteste referansen noensinne. man kan jo i hvert fall kanskje kompromisse med å si at det er mye litteratur som er relevant i mange kontekster. i hvert fall. Absolutt. Og, og eh, gjennom mange år. Det er, er kanskje vanskelig å være uenig i. Men altså, den eldste litteraturen vi har, den, den beste og eldste litteraturen, altså, av den eldste litteraturen vi har, er stadig relativt uforståelig for oss. Altså, når vi leser de greske tragediene, så er det, det er weird shit. Det er jo det. Så ja. Hvis <laughs> det var et øh, ja. ja. Er det meg? Det er deg. <laughs> jo, eh, jeg tror vi alle her er enige om at eh, dette med eh, litteratur som når få, er definitivt en del av begrepet smal litteratur. Det har dere også vært veldig enige om. Men dere har til og med vært inne på tanken om å bruke det som kun det. Og det, jeg synes det er helt klart at det er et nødvendig kriterium, men det er ikke tilstrekkelig, mener jeg. da. For det er klart at eh, hvis man skriver en bok med Langelands oppskrift, og den ender opp med å ikke nå en kjeft, så vil man fortsatt ikke definere den som smal litteratur. Og Derfor så mener jeg at intensjonen til forfatteren spiller inn. Eh, det er klart at det handler veldig mye om profilering også, ref ditt sosiologiske perspektiv. Det handler om eh, å posisjonere seg og prøve å nå en bestemt gruppe også. Eh, og det er klart at selvfølgelig er det kanskje sånn som Susanne sier, at forfattere skriver litt blandet for både seg selv og for lesere. Men jeg tror det er i ulik grad. Da. Det er ingen tvil om at Henrik Langeland skriver for å selge. Og den intensjonen tror jeg er viktig. Så det er altså før man vet hvor mange lesere boka når. Og så etterpå, etter at man vet hvor mange lesere boka når, så tror jeg også det er et veldig viktig perspektiv og da lurte jeg litt på, fordi du mm, Jeg husker ikke hva du heter. Martin. Mm, Martin? Ja. Eh, du snakket om at um, um, som sosiologisk begrep, dette med subkultur eh, At smal litteratur er noe som definerer en gruppe mennesker. Og da lurte jeg litt på hvem som definerer den gruppen. Så det må jo være en, en effekt som, eh, som kommer litt utenfra, da. Egentlig alle kan svare, altså. Ok, nei, jeg, jeg, vil bare si at uh, Som jeg sa i begynnelsen, så er sosiale så begreper ganske vanskelig å definere. ikke sant? Fordi at det handler jo om hvem er det vi snakker om til enhver tid, og hvordan snakker vi om den, og hvem er det som snakker om den det er ikke sant? Altså, øh, om jeg sier at liksom, Pål driver på med smart litteratur, så kan det være at Pål er uenig i det. Det ved jeg ikke, om han ville være, men, men det kan han jo godt være. Han er jo egentlig i det, ikke sant? Øh, øh, jeg tror ikke, det, det, jeg tror ikke, man skal gå for langt ind i det heller, og, og sige, øh, at det er sådan, og det er sådan. Øh, jeg tror, det handler veldig mye om ja, diskursanalyse. Altså, øh, at du må prøve å se hvem som snakker om hvilke folk på hvilken måte. Øh, og jeg tror, hvis du tok en diskursanalyse øh, rundt det som Pål driver på med, så tror jeg at mange ville si at det Pål driver på med, er smart. Øh, og jeg tror at mange, kanskje noen færre, vil mene at det, tingene de gjør på Flamme forlag, er smart. Skjønner du? Mm. Men det er liksom så vanskelig. Det er flertallet som bestemmer? Ja, det, er det er jo demokrati. Veldig diplomatisk av deg. Susanne. Nei, Apropos det siste, så vil jeg vel si at ja, det kan vel også mindretallet definere seg vekk, eller være i opposisjon. Ja, absolutt. Absolutt. Eh, det tror jeg kan være en beveggrunn. Eh, skal ikke spekulere om eh, alle forfatteres bakenforliggende intensjoner, men jeg, jeg tror likevel du har et poeng at f.eks. Eh, bevisstheten om retorikk som eh, vi hadde et eksempel på i opplesning her at Langeland, Henrik Langeland hadde et foredrag om kan vitne om en intensjon om å kommunisere, eller altså oppnå en ønsket effekt hos leseren. Og det er en kunst som jeg faktisk også gjerne vil slå et lite slag for. Det er ingen synd å eh, være bevisst om slike virkemidler, og særlig ikke i eh, episke sjangere som eh, krever en komposisjon som er orientert om det. Det kan andre sjangere også gjøre, og bevisstheten er der også. Men helt klart, jeg tror holdningen bak også kan spille inn. Når det er sagt, så finnes det jo mange eksempler på som du sier, romaner som er skrevet med tanke på å bli page turned eller bestselgere, men som ikke gjør det. Og jeg tror ja, de er det nesten enda flere av. Uh, selv om de heller ikke er kalkulert mot bestselgerhaugen, så er det mange bøker som ikke når det publikummet som forfatteren ønsker. Og eh, der er jo formidlere som oss eh, noen som har en rolle å spille og kan være med på å løfte ting fram. Da. Så det vil jeg egentlig oppfordre alle andre til òg. Eller slik noen gjør her i Bøgen òg. Finner en forfatter som eh, en bok som hun syns fortjener oppmerksomhet, og forklarer hvorfor. Så det ja. Der spiller formidleren også en rolle. Men jeg tror, jeg vil tro at mange forfattere ønsker å nå fram til leserne. Det er min magefølelse, i hvert fall. Eh, eh, eh, noe av problemet med, med begrepet subkultur er jo at det, det forutsetter et sentrum. Mm. Uh, og jeg vil si, sånn, I forhold til en del av de tingene jeg har holdt på med, og folk har jobba sammen og sånn, så er det jo det Så er det innafor et kretsløp eller innafor et nettverk som, som, ikke på samme måte forholder seg til det nasjonale sentraliserte kretsløpet. Uh, og, og det er jo Uten at det er utenfor det, da. Det er, det er en del av det, men det, er altså, <clears throat> det har også masse andre veier å bevege seg, og andre allianser, andre folk å, å, å jobbe sammen med. Så, uh, og alt i alt så er det kanskje like stort som en del som en sånn type norsk eh, litterær offentlighet, liksom. Så det, det, er noe med hele, hele, hele diskusjonen her, da. Nå har jeg deltatt i den, jeg også, for så vidt. Altså, det, det, det, er jo en, som er det som foregår innafor én gitt avgrensa litterær offentlighet på et eller annet vis. Og, og det må ikke være sånn. Så altså, det, Norge er et lite land. Dermed så blir det sånn. Men uh, hvis du ser på USA eksempelvis, så, så er uh, der har du masse forskjellige små offentligheter. Altså. Å begynne å snakke om én litterær offentlighet i USA da, ja. det er Så, så det, er, det, er, det, er, noen sånne ting her også. Og, og ja. Ikke minst så tror jeg at, um, at det skjer utrolig spennende ting der i Skandinavia. Altså, du, og, du er en del av det. Altså, det er den, den måten øh, Det som jeg vil kalle smart litteratur kommuniserer, altså de, de, de smalle litteraturens øh, subkulturer kommuniserer i Skandinavia, er øh, utrolig, utrolig spennende og utrolig bra. Øh, at der, er, der finnes en kontakt som fullstendig går på siden av øh, offentlighetens vilje til å ta imot dem. Uh, og det går hovedsagelig gjennom uh, øh, internett. Det er en grunn til at ny poesi og tidsskrift som er sydd på nettet. Og kanskje også viktig at det er et type nettverk, type offentlighet, hvor eh, nærhet mellom den som skriver og leser, er større, tror jeg. Mm. Absolutt. Uh, selv om det er mange avgrensa små plasser, så er det alt i er det ganske mange involvert, og det er en nærhet der mellom utøver og konsument. Altså, og rollene skifter, og bruker. det er mye brukere. Så. Men syns du det har en verdi i seg selv som uh produksjonsform. Ja, jeg syns det har en verdi i, i den forstand at det, det det viser på andre, andre måter å, å Skal jeg si altså Det norske litterære kretsløpet er jo på et eller annet vis Se Geir Mork, hvordan Geir Mork snakka i Klassekampen på lørdag eksempelvis før i liksom. <clears throat> Poenget er å få fram eh, gode historier som kan åte flest mulig lesere. Altså, det, det, er noe med Bransjen er strukturert sånn på et, eller annet vis. Av kan man få inntrykk av at grunnen til at man gir ut dikt, er fordi at man håper at de skal skrive en bestselgerroman på sikt. Uh, satt veldig på spissen. Uh, og det, det er jo noe med Ja, jeg tror det gir selv om du selvfølgelig også har rett at uh, folk jobber faktisk med litteratur i norske forhold. Men at det gir en sånn mulighet, da, tror jeg, til å tenke annerledes. Også,